Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Հունոտի կիրճ Արցախի գեղատեսիլ անկյուններից մեկը, բնապատմական արգելոց։ Այստեղ միահյուսված, բայց միևնույն ժամանակ էլ մրցակցության մեջ են մարդն ու բնությունը։ Հունոտի կիրճը հարուստ է բնական հուշարձաններով եւ իհարկե նաեւ պատմամշակութային հուշարձաններով։ Այն ունի բնական ու կենթանական տարաբնույթ միջավայր։ Այստեղ գտնվող պատմահնագիտական ու ճարտարապետական մի շարք շինություններ մեզ են հասել դեռևս հին ժամանակներից։ Քարանձավներում մասնավորապես Ավանակարանում եւ Ալեքսանա Ղուզե քարայրում կատարված նախնական հնագիտական հետախուզական ուսումնասիրությունները վկայում են տարածաշրջանում մարդկային բնակության մասին դեռևս հին ու միջին քարեդարյան ժամանակներից։ Միջնադարյան եւ հետմիջնադարյան մի շարք հուշարձան շինությունների ուսումնասիրությունները հավաստում են, որ Հունոտի կիրճում եւ նրա հարակից բարձրավանդակում կյանքը շարունակվել է սերնդեսերունդ, հասնելով միջև մեր օրերը։ Արցախում նախամարտու ժամանակաշրջանի վերագրվող 50-60 հազար տարվա մշակութային շերտ ունեցող քարանձավների թիվը հասնում է տասնյակի։ Այս քարանձավներում բարբերաբար ուսումնասիրություններ են կատարվում։ Սակայն այն, ինչ 2015-ին Ալեքսանա Ղուզե քարանձավից հայտնաբերեցին հնեաբանները, բացառիկ էր։ Գտածոն ոչ նախամարտու գործիք էր, ոչ էլ սեպագիր արձանագրություն։ Դա մի ատամ էր, որը պատկանել է Էնեոլիթի ժամանակաշրջանում ապրած մարդուն։ Հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ Ատամը 6500 տարեկան է, սակայն գտածոյի իրական միսիան ավելի լուրջ էր, ու եթե սովորաբար նման նմուշները տալիս են հնեաբանական ու հնագիտական արժեքավոր տեղեկատվություն, ապա Ատամը պետք է պատասխան տար մեկ շատ կարևոր հարցի. ով է եղել այն մարդը, ով դեռ 6500 տարի առաջ ապրել է ներկայիս Արցախի տարածքում։ Ինչպես հայտնի է, ատամի մեջ դնթն կարող է պահպանվել դարերով։ Ոստի հայտնաբերված ատամի ԴՆԹ-ի կառուցվածքը բարձելու փորձագիտական ուսումնասիրությունների համար գտածոն ուղարկվել է Կոպենհագենի գենետիկայի համալսարան, որտեղ էլ գիտնականների կատարած բազում ուսումնասիրությունների արդյունքում բարձվել է, որ ատամի ԴՆԹ գենը հենց այն նույնն է, որն ունի ժամանակակից հայը։ Ինչն ապացուցում է, որ հայերը ոչ թե այլ տարածաշրջաններից են տեղափոխվել Արցախ, այլ հայկական լեռնաշխարի բնիկներն են։ Ուշ միջնադարում հունոտի կիրճը խոշոր դեր է կատարել Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարում։ Դրա խոսնուկայությունն են հանդիսանում հանդիպակաց Լեռնալանջի ամառած շինությունները, պաշտպանական կառույցները եւ հետագայում ժամանակի պայմաններին հարմարեցված քարանձավ պատսպարանները, առանց որոնց Շուշի ամրոց բնակավայրի պաշտպանությունը անհուսալի կլիներ։ Կիրճում գտնվող մեկ տասնյակից ավելի ջրաղացներ էլ պատմական բախտորոշ պահերին Շուշիի եւ շրջակա մի շարք բնակավայրերի բնակչության կեցության ապահովման գործում առանձնահատուկ դերակատարություն են ունեցել։ 18-րդ դարում այստեղ ձևավորվել է բնակավայր, որը պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է Հունոտ, Խարինտակ Հունոտ, Ներքին Խարինտակ անուններով։ Կարկարգետի ձախ ափին է գտնվում Հունոտ գյուղը, որը հիմնադրվել է 18-րդ դարում։ 1895 թվականին 130 բնակիչ ունեցող Հունոտ գյուղը մեծ դեր է խաղացել Շուշի քաղաքի համար։ 1930-ական թվականներին գյուղը վերջնականապես լքվել է։ Բնակչությունը տեղափոխվել է Շուշի եւ Խարինտակ։ Գյուղի ավերակները այսօր զբաղեցնում են մոտ 1.5 հեկտար տարածք։ Ինչպես նշեցինք, Հունոտի եւ դրա շրջակայքի մոտ 12 ջրաղացների ավերակները վկայում են այստեղի երբեմնի ցաղկուն ապրած արդյունաբերության մասին։ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին այս ջրաղացները Շուշի քաղաքին ալյուր մատակարարելու գործում կարևոր դեր են ունեցել։ Գրավիչ շինությունները տարածվում են Կերջի գեղատեսիլ գետակի երկայնքով, որտեղ ջուրը դրանց համար շարժիչ ուժեր հանդիսանում։ Գետի շուրջը դեռ կան այդ ջրաղացներից շատերի ավերակները։ Ջրաղացներից մեկի բարավորին արկա է շինարարական արձանագրություն, թվագրված 1856 թիվ։ Հունոտի գյուղատեղի կամարաձև կամուրջը գտնվում է Գարգար գետի վրա։ Այն կառուցվել է 1720 թվականին տեղական սպիտակ կրակարով ու կրաշաղախով։ Բնական անհարմար տեղանքը շինարարների կողմից բավականին վարպետորեն է օգտագործվել։ Հիմնապատերը կծվել ու ամրացվել են գետի երկու կողմերի ժայռաքարերին ժամանակին կամուրջը կարևոր ռազմավարական նշանակություն է ունեցել։ Հունոտի կիրճում դժվար է ինչ-որ անկյուն առանձնացնել, մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը կամուրջը վերանորոգման փուլում էր։ Հունոտի կիրճում դժվար է ինչ-որ անկյուն առանձնացնել, բայց միևնույն է, կիրճի զարթնո այցեք քարտը հովանոցներն են, կամ մամրոտ քարը, կամ զոնտիկները, որը տեղացիների կողմից հասցվել են գրեթե պաշտամունքի։ Արտաքին տեսքից այն հիշեցնում է Հովանոցի, որի վրայով հոսում են առատ ջրահոսքերը։ Հանքայնացված ջրերի մի մասը տանիքից ներծծվում է քարայրի մեջ։ Ամռան ամիսներին Հովանոցները միստիկ ձգողությամբ կանչում էին բոլորին։ Օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։